Toe die zevende maand aanbreef, was die Israëlieten dus ooral in die stede. Hulle het echter soos een man in Jerusalem bij mekaar gekom, en daar het Jesaja sien van Joosadak en sy ambtsgenote die priesters, en Sere Babel sien van Sealdeel en sy helpers de altaar van die God van Israël weer opgebouwd. Die altaar was bedoeld voor die brandoffers soos dit voorgeskryf is in die wet van Mooses, die man van God. Ten spijte van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepen in die land, het hulle die altaar op zijn oorspronkelijke plek opgerig en daarop brandoffers vir die Heere gebring, sochens en saans. Hulle het ook die hittefeest gevier soos dit voorgeskryf is en elke dag die vastgestelde hoeveelheid brandoffers gebring. Behalve die gereelde brandoffers, het hulle van toe af ook die offers bij die nieuwe maansfeeste en al die vastgestelde gewijde feesten van die Heere gebring en ook elkeen sy vrijwillige offers aan die Heere. Hulle het brandoffers vir die Heere begin bring op die eerste dag van die zevende maand. Die fundamenten van die tempel van die Heere was nog niet geleen nie. Hulle het kappers en ander vakmanne geheer en die sedoneers en tireers met koos, drank en olie betaal om my die Libanon sederuit met die sedert langs na Joppe toe te brengen. Dit was een ooreenstemming met die vergunning van koning Kores van Persie. In die tweede jaar na hulle aankomst bij die tempelterrein in Jerusalem, in die tweede maand, het Sere Babel sien van Seol deel, Jesa sien van Moosada, en hulle helpers, die priesters, die leviete en almal wat uit die ballingskap na Jerusalem toe teruggekom het, met die werk begin. Hulle die leviete van twintig jaar en ouder aangestel om toezicht te hou oor die werk aan die huis van die Heere. Jesa, sy seens, sy ambtsgenote, die Jedeers Katmeel en sy seens, en ook die Levite uit die nageslag van genadat met hulle seens en ambtsgenote was saam in bevel van die mensen wat die werk aan die tempel moest uitvoer. Toe die bouwers die fundamenten van die tempel van die Heere klaar gelee het, het die priesters in ambtsraag reggestaan met trompette, en die Levite van die Asaf groep met symbolen, om die Heere te loof soos koning David van Israël bepaal het. Hulle het die Heere begin loof en dank, want hij is goed, want sy liefde voor Israël is daar geen einde nie. Die hele volk het het tot loof van die Heere uitgebel, van die fundamenten van die huis van die Heere was geleid. Baie van die ouwe is onder die priesters, die leviete en die familiehoofde wat nog die eerste tempel geken het, het hardop aan die huil gegaan toe hulle sien hoe die fundamenten van hierdie tempel geleid word. Baie ander het nou keels van vreugde gejebel. Niemand kon die gehuil tussen die blije gejebel dier oor nie, so hard het die mense gejebel. Dit kon van ver afgehoor word.